dados anak kula pringgo ing rawuh wonten kendali sedo sami nantu basuki nggih rawuh dika wonten mriki nuringi wanoman mundi pun wanoman lulus arjo suwan kula kalih sing guru bidu panapeki kula kunjung pun wanoman nuringi nggih sampun kula tampi pun pangapeti saking kira anak Prabu Ringgondani mboten langkung dipunsiye cakno anggenipun lenggah nggih nggih kula nuwun ing wong lumar kados boten kirang prayogi lho iki kaya nala garing nuwun ing kula penemban kowe padha dicik nala garing pengestripun penemban wilujeng sewan kula oh nala garing nala garing ora nyono lamun kowe pinaringan yuswa panjang kaya aku nala garing inggih wiwit aku isih cilik dadi momonganmu ing dina iki wujudmu ya mung isih kaya mengono wae anu inggih padhe mari menapa napanipun kula menika garing dipun tantosana kados menapa ing namung sak garing iya iya iya Ya iki kan cilik cendhek ngono ki mesti awet ngene nggih pengestune penemban iya iya iya tak kabarake saya rabi meneh nolo gawe wis ajang sinten oh, siji men boten tak ora rabi meneh iya iya iya ya isih dadi karo bojomu dhisik tesih Kena nono gare nyuri nggih boten kirang beliau anak abu janur gunung kadingaren wonten iki gatos menapa anak Prabu Rawu wonten Kendali Sodo nggih. Wanoman, mat suwani punikan putra Pringgondani. Kula nyaosi pirsa dhateng paduka wanoman. mat. Ing mangke ngamarta badhe kagungan perlu. Lho, kakak kan ono apa nggih? Menapa supitan menapa tetesan? Badhe kagungan perlu. wonten temanten wono man. Eh. Adhe mantu. Lho Mantu sinten iki? Menapa mantu ing paman kula sedhiwa menapa? Mboten. Menika badhe kagungan telu mantu mula kramakaken paman Permadi. Eh, ngaten. Lho inggih. Lho. Kalau putri pun tiga. Berarti bikin lawan putri Indra Permadi. katangi pun ora pepresna iki menika siwa dewi loro ir la <laughs> eh saya sing dipun dadosake to nggih inggih oh inggih inggih inggih kula ngertos biar sampun dangu anggenipun sami sirisiran Gusti kula ireng kan Gusti kula permati sampun dangu anggenipun sami lirik-lirikan ingkang mekaten kula nderek mangayu badhe menawi dipun dadosaken syukur nggih nggih mboten dalah pareng dalah kasur babet inggih trimbang mboten kerumatan nggih nggih kula nderek mangayu badhe badhe dawuh kelawan kadang piyambak mekaten wono man nggih Binjing dinten menapa nggih? Mbok menawi dipun tanggu dinten tingalanipun paman remaji. Ngoro kase. menawi mekaten masalah ngaturi pirsa nggih kula ireng nika paling paman bebalanipun sami iki ngoro kasih margi nalika semanten Lailipun Dewi Lorireng menika nyareng iki dhateng lailipun ing paman nalika ingkang paman lair wonten negari Manduro karana ingkang yang Prabu Pandu nembe kedah jagung dhateng Raja Manduro dhewe Nggih, wonten men. Menawi ngaten nggih kula nderek mangayi bagyu, kula lajeng dipun dawuh sawang napa mboten nggih. Inggih, Bu. Keparingipun pundhen sawang men kadawan berkahi. Rawuh dhateng praja ngamalku, namung kiwalawu. Paman Permati mboten badhe kelampahan Daud menawi mboten pikantuk pasumbang saking Siwanoman. Lho, mengki griyen to nggih. Kula niki pendhita melarat kadawang nyumbang menopo menopo kirang pengkuh kawon tenaning projo ngamarto menopo kirang dunyo kok kulo kadawang nyumbang monggo kulo niki pun ditunggu mbanggir pun kulo akon ni kulo pamat kendali soto niku benten kali ngamarto margi berikin niku kapanipun grasah. dipun talami pantun boten sakit sakit pun namu pantun gogo kalian polo wijo Monggo wekdal mangke dangu mboten wonten jalah Palawija nggih kata ingkang sami pecah. Awis-awis toya nggih mriki. Mula kula menika ketingal lucu menika karena dangu mboten. Kula sirami badan kula margi awis toya nggih. Wanoman wonten dalu. Sampun menampi. Kepunden boten badhe minta pasumbang donya dhateng Siwanoman. Wanoman. namun keparang wa siwa noman anjimbang agen tenogo oh menari namun tenogo bincang nopo ngir bibit saking arif-arif ku saka saka ngir menari namun tenogo ngajian samun sepuh pola si kiat pun sangka junjung limita si kiat ngutung bu wa noman kabrih tenaga nis pindah parangon dinjang beksa wonten ing sak ngajeng ing crita tiyaning temanten beksa nuninggi kula pola ali niku nggih iki kangge syarat ki mawon wo rumiyin nasring wong nika sok pedilan anoman obong kasring wong nika namung dal mangki sampun sampun sepuh menika sampe pajeng piyambak Kata ibu tin patos nolongakan dateng beksan. Belum ya nak jangan tiga orang yang bisa menate ngetau glen kau penembak. Iya nang nolong ini saya kira. Marco aku kira setua. Nenengji. Namun kan diberita ini mawon kau penembak. Oh iya iya iya. Yang pancen mengkono lariwat. Aku ya memanut nolong hari. Kau ingin raden. Lo menawi namung kangge syarat ki mawon. Mboten kita namung kaku anggen kula joget menika mangke. Inggih, Bu. Kajawi menika. Dinten mangke wa mamang keparengmu. Nuruti penyuwun kula karo Nawa Prabu Kresna kagungan pamundhut. Kelampahan pamang permati dhawuh lawan Siwa Dewi Brotojaya. Waton sakit angsraken wujudipun maesondan pantal panggung sumubungalan tata satus kawandus. mongko sabdanipun yang wiyoso mboten wonten ing kabeh sonamung dikosi wanoman. siwanoman ing tamrika wanoman keparpa paduka negaken wonten pundi dununipun maeso ngan bumi gonjang ganjil Terima kasih ing telu kapri ngetake dulunge pun maeson danu kula ngertos nggih maeson danu menika estunipun ingkang kagungan pepulun Bathara Indra dipun gaduhaken lan Bathara Gana pangonipun nami dadu ngawu maeson danu dipun dunungaken wonten ing para rombo nggih wekdal mangke maeson danu wonten para rombo dipun tenggo pun dadu ngawu pun kados pundi. Monggo nggih sarengan kawan kula-kula tedhaken papanipun masa dalan monggo kula dhiyaken kuwat. Thank mesti dateng pangan lajeng priyo gini lampah kados pun diwan lomat menawi dipun tembung ngolongko dipun ulung ngajet priyo gini lampah dikenangnya dipun beradat kemauan ya mangkik boleh ngakar di barak uang aku menggih menika kewarnane pangone maeso danu nama ditya kala dadung awu katingalang laras amin kepining blenggung mangkon ala wijiling pangandika Ayam ini kepenak ewang dadi pangon. Eh, uh, sing dingon wis aring kabeh. ketok kemoto kabeh ngoninganku aku ngingu kebun danmu cacai satus petang kulo satus petang kulo rana lesudu kabeh lemu-lemu kaya malawis anak sing dicacake sak anake gunggunge wis enek 205 sing 180 utuh sing swidak lima dadi bagyaku dadi ganjaraku Wah, kono, tomangan kono, mangan suket kono, Wa, Pasar dadi pangon Lihih eneng tepining dilanggung Onong isaring mandi lombong Karo nyetel radio wa, laras banget radio lekku tuku lagi wae le tuku nang tuku radio pemuda ah eh, ah eh, eh, radio ne batu nenem telesonik inenge telesonik radio ne gilap telesonik ora cawang swarane banter nyang batu irit tur diweleng karo lidodo jroning setengah taun nek rusak sabun dandani regane murah jutang entuk kira-kira Oh, wanci yaene iki tak setele aku ki apa kok seneng nyang seni Jawa kok anggere kok kurang plenengan tim krejet awakku saya nak kurang suara apik kudu mulih ke ae lho piye kok malah tak oleh Opo tak setele rajine wong batune gedung si anyar. Oh, tak jentale. Wah. Wah, pasti bos seneng aku. Lo, bawa. Lo, bawa gandang gula semarang. Nah, penak. Eh, siarane suarane sopoy. Ah, suarane buprenjak oh suarane buprenjak janjang gula cemawi sah oh tak rungokne ambil aja ya ya rungok oh suarane venga. kudu gak saking apa lho. Yo, bro, be, ngombe. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah, lho. Ayo apa lho, dah berdi kasang di kebunnya mawaring kok, madoh pelayan. Wah, asal. Are porto menungso sing wani ganggu gawe karo kebuling lagi mangan. Weh, lan jarak karo pangane parane. marang aku Malindra Pringgul Dhani Prabhupan Maratin Haryo Gatot Kocok Gatot Kocok Iya, bagian gue opo Iti apa yang gajok ngawo apa Apa gue sing dadi pangoning maison Yo, aku le dadi pangoning Iyan pancen wangkuni dadu ngawo Dino iki aku nyilih kebumu. Hah? Nyilih kebumu. Tok awe apa? Akal tanggu serastran yang projo berwanti. Tanggu dauping pengantin paman berwanti. Nyilih biro. Satus patang bulu. Ya, parah. Kono karuan beradak kebuku. Ayo, antu opo, orang? Yang lain tuh pateni gue. word with thou, Ayo si Arep nanti guluku, mampu rong sing kae kuntut basa krasa pamdiwa. Ah. Yeah. dadi pangon pundak gawe nunggu maison lan malapon sokoro apa wangune iki arep ngurus likawan ningon-ningon mudah dungam eh satrio kuwi aja ganggu gawe karo pangon konangan atur gono yadi madungu borot ingat mane iki ya iku kakang Betara Gono arep apa Hadu ngawuh di perwasa karo satriya sapa kae kae pomaku lanang jenenge Gatukaca arep apa akan njaluk maesondan dan wah bagus keparat Anoman iki maesondan danu tadi duwe ing Betara Gono Ayo pulung kakang betoro bono bakal tangguh serasran kau ping gusti kurajin termati yang doro kaenggep apa tanpa nyoni ora njaluk lan ngono-ngono. Konangan perkara kono mongso klekono, ora ngulungake pecah mestaka. Ya ding, horot putengmu. kelawan siyanoman ulun batara indra misao batara pangabekti kula pukulun Bathara Indra ya wis ulun tampa pangabekti kula pukulun ya ya Gatotkaca wis ulun tampa bekti kula pukulun ya Bathara Gana ulun tampa apa sababe padha pancakarana ing arara mbok ngaturi wening pukulun anoman murang tata patrapipun badhe minta maesa badhe kangge sasaran dhateng Nurwati dawuhipun pun Nurwati. Apa bener ranoman, kawula nok-nok kaluhuran sabdanipun pekulun. Kula lawan ponakan kula pun garwa kepingin badhe nyuwun maiso ndanu. Batara Gono wonten dhawuh. Jeneng kita biyen ulun wulih apa? Marmane maiso ndanu ulun paringake jeneng kita Batara Gono. ulun wis paring piuling maeso danu sangwasta ulun-ulun paringake jeneng kita ing pangajab jeneng kita mung dumunung mung sak ngreksa marang maeso danu ulun paring dawuh sewanci-wanci ana kongkonan saka ngamarta jeneng kita kudu ngulungake amarga maeso danu iki pinangka kanggo nggenepi dawuh ping permati anggone bakal palakrama lawan putri Ndwarawati. Kenapa kowe kok nglirwakake dawuh ulun Bathara Gana? Iki ta dikongkon karo Permadi ki nek njaluk Maesa Danu kanggo srasran. Kuwi padha karo wis jumbuh lan sabda ulun. Kok jenenge kita malah ndel ora ngulungake? Yen ngono kowe duwe milik karo Maesa Danu Bathara Gana. Oh, oh, oh, kula kengetan pegulun di kilapan sawetawis nyuwun samudra pangeksam kula enget dhateng sabda paduka pegulun Batara Gana wonten Rajawi dina iki maeso ndanuku didulungake lawan garu kapsa kula nuwun inggih kakang Batara Gana kecilik ora kuwi Ya ya ana njaluk pangapura sing lali aku ana manaku dewa kok lalen wae piye aduh ngau kuping ngurungokno kula mung sak nunggu kok lagi kangen kali pekulun ampun nganti maiso danu niku ical perkara dibeli mboten kula mboten dikandani kok mula dina iki dulung lagi nggih barang kula mboten gajah nek pundi pundun nggih kula serahke kula gatukoco wonten ajau semurupa nggih wis pasti jodoning Bratajaya lawan si Permadi dipalang ana apa wae mesti bakal bisa kelakon kabeh pundutan saka Ndurati wis bakal kalaksanan kabeh aduh ulun bingah manah kula dene paman Permadi kelampahan dalan siwa dene Bratajaya kula nggih ngaturaken panuwun mugulun ananging bab maeso danu aja mok pisahake kelawan dadong awu sing kepiye wae dadong awu kudu melu kelawan maeso danu amarga iku klebu dadi sratining maeso danu kuwi dados wektal mangke dadong awu dados penitinipun maeso danu yo pancen mengkon yo yo dadong awu kowe melu amarga nek ora kowe sing ngono kuwi biswaring maesondanu. nek ora kuwi sing ngetutake ora iso lemu maesondanu. oh nggih wong niku pun nyanu bali teng kula kok kebone nek kula mboten melu mboten enten ning iso nyeratani maesondan dadungau kula duwe mbak unang ngiring maesondanu, melu maesondan Thank you. Ya dadung aku. Ina iki kowe kang tak jawi nderekake. Lho ninge, monggo kula sing ngomong. Adeng kowe iki arep melu dad. Maiso danu dadung aku diwanuhi karo aku. Wei sapa, Kang? Jenengku Gareng. Oh, kowe jenengmu Gareng sing sakmene nang kon wit kambil kae. Arek Gareng pung, oh. kuwi garem wong. Oh, eh, eh di mana ne ya Kang aku dadung awu. Ya, ning kuwi iso nek ning kutha aja galak-galak ya. Ora kok Kang aku kuwi galak oh, wayang kok, pak? Kuwi dadi sedulur karo aku. Ya, ampun ngewang ana ngiring ya, pak? Ya, tak ewangi golekke sukan. Heeh. Eh. Wes jenenge aku ndek mitra kentel karo kowe ya, pak? Ya. Andai kau tadi sedulur kau mitro konco kental, kau jemilah ake rasa, rikuh perkewo, rasa sujono dilang ake, no. Ah, hari pasan yo dekku, no. Oh, no, ya. Dan nek dekmu, dekku dewe. Napa jeneng lo gelem ora ra gelem wak samplo kowe. Marga nek ning kutha wenang karo kowe. Oh iya. apa kowe nduwe mbakku mbakmu ya mbakku oh ngono ya ana mbakmu mbakku dhewe oh ngrabak kowe iki kang manut ora manut kowe engko pentunge wong desa ya wis gatut lawan sirana mantu mlinggal bari yo gadung ewu iringno maiso ndan ngene iki Atara gono, wonten dawu. Ayo ulun kan iku wangan. Ulo diri aiket. Sabdo ulun tampan lelos tadi ping permeti. Mangyo kayu wangan kalusin pangren cono garu gocok. loro pati sengguni karo sapa kuwi nalagare ninggih kalih rencang kula naminipun dadu ngawuh dir lawan nalagare iwan wangune kang gawa maiso akeh banget lho karo Wing opo lho garek? Iki kula buta maisun danu pancal panggung sing bungalan cacah satus kawan dosa. Lan <laughs> apa? Neran man iki digolek ibu digowo kareng man. Ya, Firza sama. Ma garek kula raden pati. Wingi wong ringgih kang gawa danu. Ma garek dina iki maison danu tak jaluki tak gawani nyang negara ngestina nala gare wah mboten angsal margi niki kangge serasaran ndoro kula permati anggenipun badhe dawuh kalih ndoro Bratajaya kaya jaga yang ini nala gare Ih, wis wanan tak paringi ganjaran ana dhuwit iki tanpa nono. Wah, kula mboten nitra hartono. kula mboten mata dhiiten. Perkawis dhuwit kula pun gadah piyambak le, kathah. Kula nginapa milike dhuwit sampeyan? Sampeyan dhuwit niku dhuwit mboten sah. Nggih, bocah iki nek nyelanyak tembunge, tak jalu. Kuwi sapa to, Kang? Iki jenenge pati sing muni pati Mestina. Amal jauh dek kaya pincuk ya, Kang. Seru-seru. Wah, oh, nggo bolokeh kok Aku ora wedi ya. Eh, nolare. Lah, aja lu kebuli. Ya renen ana wagaring kuwi aja. Nyukengi karo mesen dan tak jali. Wis tenang sal. Ora ora. Wis tenang sal. Ati raya kebuli. Eh, mati eh aku. Eh. Ayo. Ah, yeah. lawan Buntali ngamu ban Ir langka bisa menang kuwi karo gadut Kaca Sayuli ban Ini bangan nilke sing cintra ka dirayu bali nangan stilno ngir Dandang muni kuntul kuntul muni dandang ku aku sing gawe karti sampeko Yen jane kura wentu maizon dandeng cing di karo gadut Kaca Ngono Bongo ban, bodinya kena bangsul Ayu kapindho bang siting kakungkarakan pandrasa taning soto I'm pan mehrahil. laut para pura katrajeng dhateng nata pringgandani. Samyawangsul dhateng para jengastina. Ing mangke daya-daya yang lajeng kelampah nggih sang dadungawu nggih nyangirit marang maiso ndan. Sini kekalawan pagen dikawuso. Ing mangke tang kaya kang ngono majaning kayuwangan jenggring saloka. katingwasang yuang jagat pratinggal enggah kadep yuang kaniko putro tangkantun batoro komojo lawan batari ratih meramyang-ramyang genyo anampi prataning sang pamadiyo jinantur mangki menika tuwarane kang ngawasta kayuwangan jenggring saloko ya ing kayuwangan jonggiri kailoso ya ing suralaya ya jonggring kiloso ya ing kiloso purwa iki menika to kadaton ing sang hyang siwa bujo ya sang hyang siwa ya hyang jagat girinata Iwang Adi Guru ya Iwang Guru ya Iwang Pramesti ya Iwang Pramesti Guru ya Iwang Prameswara ya Iwang Untipati ya Iwang Nilakanta ya Iwang Marting Jagat Iwang Marbu Demrat ya Iwang Parama Siwa Iwang Paramerta Siwa ya Iwang Acintya Nirmala Iwang Birawa ya Iwang Isa Iwang Rudra ya Iwang Pasupati ya iwang pasu prabu ya iwang mahulun ya senebat sang iwang manik moyo saya dikata kejulu sang iwang guru pranoto sang iwang guru mengkasan yang polo jawa to dadyo sembahan yang teribawono nyoto amin iwang manik moyo hanya mati sagungi dimati sumarambah resep sepuluh masuk saking kehanan sagunging para dewa dewi bathara batari hapsara hapsari widya dara widya dari duwene sawernaning titah samya mangenjali mangastuti miring sang hyang manik moyo ing nalika menika sang hyang jagat dewa nata sendiri para jawata duwene watak lokapala wonten samadyaning bali papari warna lenggahing palong kerta dinahayap para widya sapa to kang kapar ngarsa nenggih menika to warnane kebayaning para jawata jawata suduk pandalu dalar sinarada yurasikane ka putra ing mangke datan kantun kating lapis waning ilang bathara kawajaya jawata cakra kembang semana kang garuh bathara dirate nalika sang sanggang manik kaya nampi dhateng swaning pamadyan pandhawa satriya madukara dyan permadi ingkang kadherahaken dhateng kula semar Rebepeh-rebepeh pindah soto manggih kromo Semaning radian permadu Yomangan jali mangas tutu Mengerasani sang imang manik moyo basana do dinawi celaka jina ketagi lenggaik sang pamadio mangkono ing mangki arso paring dawu sang ibang mani dateng sang pamadio ngana bi prabdi pangolo jina wadiri kadiri kawiyo sing wadiri